Saskaņā ar apvienoto nāciju organizācijas sniegto informāciju, tad jau vairāk nekā 3 miljoni Ukraiņu kara dēļ ir bijuši spiesti atstāt dzimteni un doties bēgļu gaitās. Tad no valstīs, kurās bēgļi ierodas, tiem palīdz arī kristīgas organizācijas un iniciatīvas. Šoreiz raidījumā pieredzes stāsts par dalību kādā kristīgā misijā palīdzot bēgļiem un Olga Dadeka parasti ar mani trešdienas rīta cēliena ēterā ir šeit studijas pusē, bet šoreiz ir pieslēgusies attālināti no Bukarestes Rumānijā. Labrīt, Olga! Labrīt, labrīt, Māri, labrīt, labrīt klausītāji. Vai pie jums arī saulīte? Nē, nav saulītes. <laughs> nav, aha, labi, mums tad eh, ir paveicies, bet uh, Olga, saki lūdzu, kādā sakarā tu šobrīd esi Bukarestē, Rumānijā? Um, esmu, esmu, jā, kā tu jau pieminēji, Māri, ir tā bēgļu krīze, un ir um, vairāki, vairāki, daudzi, daudzi tūkstoši Ukraiņu viņi bija spiesti pamest savas mājas un doties uz um, ārzemēm, uz Poliju pārsvarā, bet arī uz tuvākajām valstīm. Un viena no tām valstīm, kas pieņem arī bēgļus, ļoti intensīvi ir Rumānija. Un, uh, jā, tad, um, uh, jā, tāpēc esmu šeit, lai palīdzētu, bet uh, kāpēc mēs tika uzaicināti latvieši? jo ir bijusi tāda iniciatīva, ir Rumānija ir tā, ka viņi pārsvarā nerunā krievu valoda, un savukārt ukraiņi nerunā, nu viņi runā, bet lielākā daļa nerunā um, angļu valoda, un līdz ar to bija vajadzīgi tulki. Un es atsaucos uz tādu aicinājumu braukt, braukt uz Rumāniju un palīdzēt vienkārši ar tulkošanu, ar tulkošanu, ar to, lai saprastu vajadzības, kādas ir vajadzīgas bēgļiem. Un, jā, līdz ar to tāda šeit ir tāda kalpošana bēgļiem. Tūkošana, bet arī, protams, tāda emocionāla un, un jāsaprot vajadzības. Tad tālāk mēs varam nodot Rumānijas pusē, lai viņi, <laughs> lai viņi risinātu kaut kādas lietas, nu, dokumentu vai darbi, vai kādas materiālas vajadzības, mantas, jā, tā, tā, tāda ziņa. Olga, vai šī ir kristīga iniciatīva, kurā tu piedalies, vai laicīga? Uh, es, eh, šī ir kristīga iniciatīva. Mums uzaicināja uz tādu baptistu draugu. Patiesībā tā ir baptistu draugu apvienība. Kaut gan interesanti, es saprotu, ka šeit Bukarestē Viņam bija tās savas draudzes, bet viņas tā īpaši nebija sadarbojušās. Bet šobrīd es sapratu, ka viņi ar vien vairāk, vairāk sadarbojas kopā. Jā, tā ir kristīga iniciatīva, bet, protams, bēgļi, kurus viņi pieņem, ir ja kristieši, nekristieši, ir visādi, un arī brīvprātīgi. Arī, mm, mēs arī veselā grupa bija atbraukusi uz, uz Bukaresti. Un pirmā grupa jau aizlidojusi, un atlidojusi vēl viena grupa, un vēl. Un, tad, nu, brīvprātīgiem nav tāda, tāda nosacījuma, ka, ka te tev jābūt kristietim. Jā, vienkārši tev jābūt vēlmē palīdzēt. Kā tieši pagāja jūsu laiks šajā kalpošanā, ko darījāt, kādi bija pienākumi, kādus cilvēkus satikāt, par to mēs runāsim pēc mūzikas pauzes, bet es vēlos arī klausītāji tevi iesaistīt šajā ēterā, varbūt arī tu vēlies kaut ko pajautāt Olgai, bet tas, uz ko es īpaši aicinu šajā rīta cēlienā, klausītāji padalies lūdzu pārdomās par notiekošo Ukrainā, varbūt tajā, kā tu jūties par to, kas notiek, un vai tas ir ietekmējis arī tavu ikdienu. Un Noteikti, noteikti arī, ja jums jau ir bijusi kāda saistība ar palīdzību bēgļiem, varbūt esat uzņēmuši, varbūt pat savās mājās vai arī ziedojuši, tad droši padalieties tajā tādējādi iedrošinot arī citus cilvēkus nebūt vienaldzīgiem, nestāvēt maliņā, jebkas saistībā ar šiem pašreizējiem karstajiem notikumiem, kas tev nāk prātā un uh, ko vēlies padalīties, tad droši iesaisties ēterām. Numurs īziņām ir 266 77 272. Savukārt piezvanīt vari uz numuru 67 969 131. Un vakar šeit Latvijā arī publicēta pavisam, pavisam jauna, ne, patiesībā šodien, šorīt ir publicēta latviešu slavenu mūziķu kopdarbs, Eh, projekts saucās Latvija for Ukraine, jeb Latvija par Ukrainu, un dziesmas nosaukums ir Resistance, jeb pretestība. Tātad eh, mūziķe Katrīna Gupalo ir galvenā eh, šī projekta iniciatore, un tad noklausīsimies, kas tad mūziķiem, latviešu mūziķiem ir sanācis šajā atbalsta dziesmām. Ай, не шуми, луже, зелений бараче, не плач, не журися, молодий козаче. Не сам же я плачу, плачуть карі очі, що нема спокою ані вдень, ні вночі. Сусіди близькі, вороги тяжкі, не дають ходити, дівчину любити. Я ж буду ходити і буду любити, ще й до себе візьму, буду з нею жити. You can take it all Прощай, говорю я оставшимся жить Но пока говорю я земле и воде Но пока я вернусь и шагну молодый козаче, не сам же я плачу, плачуть карі очі, що нема спокою, ані вдень, ні вночі. Jā, Latvija Ukrainas atbalstam, lūk, šāds skaņdarbs šodien ir publicēts, nosaukums ir Resistance, jeb pretestība, un Šajā ierakstā, kuru nu pat arī pirmā skaņojām Rādio Marija ēterā, piedalās gan Katrīna Gupalo, Tautumeita, Smiks Dukurs, Roberto Meloni, Subscriptum Sadenlaits, Kārlis Kazāks, Ingus Ulmanis un vēl daudzi, daudzi citi latviešu mūziķi, katram dziedot pa vismaz dažiem vārdiem šajā dziesmā, bet mēs rīta cēlienā turpinām sarunu par palīdzību Ukrainas bēgļiem un attālināti atgādinu, ka esmu sazinājies ar Olgu, kura šobrīd ir Rumānijā Bukarestē, piedaloties kādā kristīgā misijā, bēgļu atbalstam Olga, tu minēji, ka tā galvenā nepieciešamība bija saistīta ar tulkošanu no krievu valodas, un pastāsti lūdzu vairāk, vai tas bija tas galvenais eh, darbs arī realitātē, kas bija jādara, vai arī vēl bija daudz citu pienākumu? Uh, jā, pienākumi bija dažādi, un um, patiesībā es biju domājusi, ka būs grūtāk, jo es biju gatavojusies, ka būs cilvēku asaras un tā, uh, Bet eh, es, ehm, es varu teikt, ka es laikam iedvesmojos no tiem cilvēkiem, no tā, cik viņi stipri gara. Bet, labi, runājot par pienākumiem, jā, tā bija pārsvara, pārsvara laikam tulkošana. Vajadzēja saprast vajadzības, jo, protams, cilvēki uh, brauc un viņa pievienojas ar laiku, laiku gaitu, un lai tas saprast, cik daudz ir bērni, jo pārsvarā tas ir sievietes ar bērniem. Un līdz ar to vajadzēs saprast, kādi ir bērni, cik bērni, kāda vecumi, un tad jānodot Rumānijai, jo savukārt eh, jau vēlāk jau ir eh, daudzas organizācijas gribēja apdāvināt tos bērnus vai vēst viņus uz ekskursiju kaut kur. Uh, Un līdz ar to vajadzības tādas bija, nu jā, tulkošana, bet, protams, arī kaut kāda, <laughs> protams, neiztika arī bez eh, grīdas mazgāšanas vai kaut, kāda, vai kaut kādam tādam lietam, bet arī, nu, man liekas, kaut kā pāri visam, man liekas, ir bijis tāds sarunas un, un iedrošinājums un tāds gārīgs atbalsts, jo es eh, nu, pamāta mums sanāca pirmā Latvijas grupa šeit, Rumānija. Es nezinu, varbūt ir citas latviešu grupas arī kaut kur citur Rumānija, bet tieši konkrēti šajā misijā. Eh, sākumā mūs atveda uz Bukarestu uz to vienu draugu, kur bija ļoti daudz eh, kur bija ļoti daudz mm, bēgļu, kuri visu laiku mainījās. Pēc tam mums aizveda uz vienu citu vietu, kur jau bēgļi palika kā, dažās mājās, un mēs kopā ar viņiem dzīvojam. Un, un, un <laughs> jā, par ko es runāju, un tā, tā, tā bija tāds vairāk savukārt, vairāk, nu jā, protams, tulkošana, protams, palīdzēšana, bet man liekas, pāri visam bija tāds garīgs atbalsts. Un, Tā kā viņam bija svarīgi saprast, ka visa pasaule ir ar viņiem, ka arī Latvija uh, ir ar viņiem, un ka tik daudzi lūdzas, un ka tas stāstīja, jā, kā draudzes lūdzas, un es zinu, mani draugi lūdzas, mēs paši lūdzamies. Es redzēju, ka, ka nu, viņam pilnīgi tā kā acis aizdēgas, un nu, no nu, tā, ko mēs stāstām, ka, ka pasaule lūdzas, Latvija lūdzas, Eiropa lūdzas, un viņi, nu, viņam tas, tas ļoti, ļoti daudz ko nozīmē. Jā, ka arī palīdz, jā, materiāli, bet arī garīgi atbalsta. Un, Pēc tam sarunam, jā, es reāli <laughs> varēju, varēju just, ka tas ir ļoti, ļoti iedrošina tos cilvēkus. Vienkārši, ka tu esi ar viņam, tu esi viņu rīcība, tu prasīgi pa laikam, vai jums kaut kas ir vajadzīgs, vai jums ir viss kārtība, vai ir kaut kādas vajadzības. Un man liekas, jā, man bija tā, tāda kalpošana, mēs vienkārši nemitīgi staigājām nu, prasījumu, jā, vai, vai viss labi. Nu, protams, kaut kādas organizatoriskas lietas, lūkošana arī. Jā. Dargie jā. klausītāji, vai arī jūs jau kaut kā esat iesaistījušies vai arī plānojat iesaistīties bēgļu atbalstam vai nu ziedojot vai arī uzņemot vai, vai kādā citā uh, veidā, varbūt jau kādiem ir pieredze, kādiem varbūt vēl būs, ja tev ir, ir kas sakāms, tad droši iesaisties ēterā, numurs īziņām ir 266 77 272, droši arī zvani uz numuru 67 969 131 un droši arī var padalīties vienkārši par šo situāciju, kā, kā jūs par to jūtaties un varbūt kā tas ir ietekmējis jūsu pašu uh, ikdienu jūsu, to, kam jūs varbūt paši šobrīd ejat cauri, droši, droši iesaistāmies un sajūtam, ka mūsu ir daudz. Bet, Olga, tajā, ko tu minēji, man šķita ļoti interesants viens moments, ka tu gaidīji, ka būs daudz asaru, bet ka tevi pārsteidza tas, cik šie cilvēki ir stipri garā. Varbūt pastāsti vairāk par to, kādi tad ir tavi vērojumi par noskaņojumu starp bēgļiem? Kā, kā tu redzēji šo stiprumu garā, kā, kā tas izpaužās un ar ko tavuprāt tas ir skaidrojams? Um, es nezinu, protams, varbūt uh, bija tā, ka es jūtu arī Dieva klātbūtni tajā visu, nu, ka Dievs mani sūta un bija tāds varbūt, uh, nu, spēks to visu izturēt, bet um, Bet, bet, bet, protams, ir dažādi ir cilvēki, kas varbūt nu, tādi vairāk izmisumam, bet, eh, mm, bet es teiktu, ka tā nav lielāka daļa. Ir daži cilvēki, ka gan nevar pateikt, kas cilvēkam ir iekšā. Jā. Bet eh, jau no nu, paša sākuma satiekot vienu, piemēram, vienu meiteni no Nepropetrovskas, jā, kur ar bērniem ir bēgusi un Viņi, viņi, viņi stāsta, kā viss ir bijis, kā viņi izdomāja bēgt un kā. Un kaut gan es nezinu, vai viņi ir kristieti vai kā, kaut gan viņi teica, ka viņi lūdzas par to visu situāciju. Bet viņi tā, viņi tā ļoti, kā lai saka, optimistiski varbūt, vai arī tā, ka viņi paši saka, ka viņi negaidīja no savas, savas tautas tādu, tādu nu, nu, ka, ka viņi būs tik ļoti saliedēti, ka viņi Jā. tik būs ļoti mobilizēti, ka viņi tik ļoti palīdzēs. Un viņa stāstīja, kad viss bija sācies, tad viņi tur ziedoja, organizācijas ziedoja, ir kaut kāda tur valsts bonusa programmas, tad viņi ziedoja Ukrainas armijai. Un, un tauta, tauta tika ļoti mobilizēta iekšā, bija ļoti saliedēta un ka viņi tika ļoti, ļoti, ļoti palīdzēja. Tas nebija tā, ka katrs par sevi un, un, un tās ļoti uzrunāja. Un es savukārt, jā, es savukārt pateicu to, ka nu, visa pasaule tagad skatās uz Ukrajinu. Visi, liekas, wow, tas ir nu, kaut kas ļoti īpašs. Un, un, un, un kad es to stāstīju, viņam bija asaras acīs par to, ka, nu, ka mēs esam, mēs skatāmies pašlaik uz to tautu, vienkārši apbrīnojam to tautu. Un, kad es to stāstu, es, jā, cilvēki reāli, es redzu, viņi sāka raudīt, raudot par to. Un, um, Jā, un, nu, protams, īpaši kristieši, ar ko mēs kopā dzīvojam, tie bija jau ārpus Bukarestes netālu. Viņi jau kristieši pārsvarā no Odeses, no draudzes. Protams, ka viņi lūdzas, viņi lūdzas ir katru dienu tie brīži, kad viņi sanāk kopā, viņi lūdzas. Arī, arī piedalījies? Viņi Jā, tas mm. bija ļoti, ļoti, ļoti labi. Un, protams, kas ir man apbrīnoja tas, ka viņi lūdzas gan ukrāņu, gan krievu valodu. Un tā kā uh, Odesas tie kristieši un uh, jā, viņa lūdzas un, un pastāv lūkšana. Un, jā, tas, tas, tas bija ļoti tā, tā spēcīgi. Jā, arī tāda aktuāla informācija klausītājiem, ka uh, Latvijas bīskapu konference aicina draudzes 25. martā kunga pasludināšanas svētkos vākt kolekti Ukrainas karā cietušo atbalstam. Jā, tātad 25. martā, kad apmeklēsiet svēto misi kunga pasludināšanas svētkos, būs iespēja baznīcās arī noziedot Ukrainā, Ukrainas karā cietušo atbalstam. Uh, Olga, es zinu, ka tu jau zini arī to ziņu. Vakar arī mēs uzzinājām, ka arī šajā pašā datumā, 25. martā, kunga pasludināšanas svētkos pāvests Francisks veltīs Krieviju un Ukrainu Marijas bezvainīgajai sirdī. Kā tev šī ziņa norezonēja sirdī? Es biju ļoti priecīga. Es esmu dzirdējusi, ka Ukrainas bīskapi uh, uh, bija rakstījuši pāvestam ar uh, šo, šo izteicušo lūgumu. Man liekas, jā, šeit jāsaprot, ka nu, ša, šī cīņa ir garīga. Tā nav cīņa pret, pret kādiem konkrētiem cilvēkiem. Jāsaprot, ka patiesībā daudzi krievi arī cieši Krievijā. Nu, uh, To visu, kas notiek, jā, ir visādas ziņas, un ir visādi cilvēki, kas arī uh, iet, iziet ārā demonstrācijas, un viņi arī cieši viņi tiek apcietināti vai sodīti, vai kādi sodi, jā, viņam tiek, tiek, tiek pieprasīti, jā, bet um, es, es ļoti <laughs> priecājos par šo ziņu, es ļoti gaidīju, uh, jā, kas būs, kad Ukraiņu bīskapi to pieprasīja, prasīja, un es patiesībā ļoti priecājos par šo ziņu, un es domāju, ļoti lielas lietas notiks pateicoties, pateicoties šai lūkšanai, pateicoties šai konsekrācijai, pateicība Dievam. Jā, varbūt tiem klausītājiem, kuri varbūt nav lietas kursā, atgādināsim, ka Dievmātes parādīšanās laikā Fatimā Dievmāte īpaši aicināja Krieviju veltīt Marijas viņas bezvainīgajai sirdī, un eh, tas, tas viss arī tādā eh, kontekstā par, par mieru pasaulē, un eh, jā, tad, tad, tad nu lūksimies, turpinām arī lūgties arī šajās dienās, nākamā dziesma, ko mēs dzirdēsim Radio Marija ēterā, arī ir lūkšana par Ukrainu, būs Ukraiņu valodā Moļitva za Ukrainu, Bet pa to laiku arī aicinu klausītāji droši iesaistīties. Jā, pārliecināsimies, vai Olga mēs neesam vienkārši šeit divatā <laughs> ēterā, varbūt, ka okay. mūs neviens vispār neklausās, neviens ne, nedzird, bet tas, ko īpaši, īpaši vēlamies dzirdēt no tevis klausītāji ir, vai tu kaut kā esi plānojis iesaistīties Ukrainas bēgļu atbalstam, vai, plāno varbūt noziedot, vai varbūt kam ir lielāka māja, vai kādi īpašumi varbūt esat atvēruši vai plānojat atvērt durvis arī ukraiņu bēgļiem, ierādot kādu istabiņu vai varbūt esat eh, sadarbībā ar Karitas LV eh, jau sadarbojušies. Un eh, vispār kādas jums pārdomas par visu šo situāciju droši iesaistieties ēterā, atgādinām numuru īziņām un vatsapziņām. Numurs tas pats 266 77 272. Savukārt studija sazvanāma ir uz numuru 67 969 131 e-pasts ir studija at rml.lv, bet lai skan lūkšana par Ukrainu. ir arī pirmais zvans radio ēterā. Klausāmies, lūdzu! Lai būtu slavēts Jēzus Kristus! Mūžīgi mūžam slavēts! Es klausos, klausos raidījumu un raudu un lūdzos. Es neko vairāk nevaru, es tikai lūgdos un lūdzos par Ukrainu un par Krieviju. Par Krieviju arī tur jau var cilvēki cieši ļoti. Un, un lūdzos par visiem un <clears throat> Un, un 25. kā būs tas ziedojums, arī ziedošu arī summu naudiņu un visu, lai palīdzētu. Ļoti pārdzīvoju. Es nevaru, man straudu visu laiku var lūkšanām un visu, Jā. tikai asarā. Pal ļoti, paldies. Ļoti sāp viss tas. Paldies par jūsu labo sirdi un paldies arī, ka padalījāties. Cerams, arī kādi citi radio klausītāji piezvanīs uz numuru 67969 67, 96, 91, 31 un padalīsies, vai plānojat eh, iesaistīties bēgļu atbalstā, ko domājat par šo situāciju, rakstiet arī īziņas vai WhatsApp ziņas uz numuru 266 77 272. Esam atpakaļ ēterā. Šoreiz rīta cēlienā, trešdienā, 16. martā, mēs runājam par palīdzību Ukrainas bēgļiem, it sevišķi saistībā ar dažādām kristīgām misijām, un tad nu pieredzes stāsts arī šoreiz no Olgas, kura vēl joprojām atrodas Rumānijā Bukarestē, kā dalībniece arī šādā palīdzības iniciatīvā Ukrainas bēgļiem. Olga, saki lūdzu, es pieļauju, ka aizvadītās nedēļas laikā tev ir bijusi iespēja dzirdēt arī dažādus pieredzes stāstus. Katrs cilvēks ir ieradies ar savu stāstu, ar saviem pārdzīvojumiem, ar to, kā tad viņi ir nokļuvuši ārpus savas dzimtenes un varbūt pastāsti lūdzu vairāk, kas tevi pašu vairāk uzrunāja no dzirdētā. Mm. Nu, katrs stāsts ir unikāls, un kā jau teicu, ka nu, pārsvarā tie bēgļi ir sievietes ar bērniem, un, jo vīriešus nelaiž ārā no Ukrainas. Laiž, nu, varbūt, nu, nu jā, nelaiž. Varbūt sākumā laida, bet laiž tikai vīriešus, kam ir trīs vai vairāk bērni. Tos izlaiž ārā no Ukrainas. Jā. Bet, ah, katrs stāsts ir unikāls un, un, eh, un, un eh, laikam, es pat nevaru nevienu kaut kādu īpaši izcelt. Protams, cilvēki savāca savas mantas, un viņi devas uz vienkārši nezināmu pusi. Pārsvarā tie, kas bija, tad viņi devas caur uh, eh, Moldovu, uh, jo tur nav tik ļoti lielas rindas, kaut gan tur nav tik ļoti, varbūt, organizēta tā palīdzība kā Polija vai kā, bet uh, tomēr ir vieglāk, jāgaida mazāk. Bet mani, mani personīgi ļoti uzrunāja kāds stāsts no meitenes, kura ir no Uzbekistānas, un viņas vīrs arī ir no Uzbekistānas, un viņi paši kļuva par kristiešiem, un Uzbekistāna viņus vajāja par to, ka viņi ir kristieši. Mm. Un tā kā viņas vīram bija Ukrainas pilsonība, nezinu kāpēc, tad viņu pat deportēja no Uzbekistānas uz Ukrainu. Un tad nu, viņa arī devas uz Ukrainu. Un, nu, tas arī ir tāds stāsts, jā, ka viņi no vienas valsts, kur ir musulmaņi, viņu kristietība un viņa Viņam bija visu laiku kaut kādas eh, jāiet uz tiesu, visu laiku bija jāmaksā kādi sodi tikai par to, ka viņi ir kristieši. Bet redzot šo, šo sievieti, jā, nu viņa pašlaika ir ar bērniem, viņa ir šeit, Rumānija, vīrs ir palicis Ukraina, Odesa. Bet redzot to, viņas to dzīvo ticību un to to dzīves prieku es vienkārši apbrīnoju viņu. Protams, viņa lūdzas, un Odese salīdzinoši ir vēl labs stāvoklis. Un patiesībā tur arī tāds brīnums ir. Es nezinu, kā pašlaik uz dotu brīdi, bet bija tā, ka tie Krievijas kuģi nevarēja ieiet Odese vai Odese tās desants arī nevarēja kā, um, arī izpildīt to savu, savu, savu to funkciju, misiju, ko viņi gribēja darīt. Jo Melnē jūra tagad ir tāds kā tāda vētra. Un patiesībā daudzi kristieši saka, mēs lūdzamies, lai tā vētra mm -hmm. turpinās un nesenāk Odesu ieņemt. Bet, nu jā, tas, tās laikam man palika tāds mm, ļoti, ļoti, ļoti tāds visvairāk atcerējos to, ka jā, cilvēki bija spiesti bēgt no Uzbekistānas uz Ukrainu, un tagad viņi spiesti bēgt no Ukrainas. Un, bet tajā pa, pašā laikā viņi saglabā savu ticību un, un paļāvību uz Dievu, un tas ir, lau, tas, ir tas, tas ļoti uzrunājumā tu minēji, ka vairums no šiem bēgļiem bija no Odesas. Es zinu, ka šobrīd eh, arī no rīta ziņās vēstīja par to, ka Odesai tuvojas arī Krievijas militārie kuģi eh, trīs grupās, bet eh, es varbūt nezinu par Odesas situāciju, kāda tā bija kara darbības sākumā, proti laikā, kad šie bēgļi izceļoja, vai viņi arī novēroja kādu kara darbību, vai, vai tur pagaidām bija, bija salīdzinoši mierīgi? Uh, kara darbība ir bijusi, bijusi, es sapratu, ka uh, apšaudītas tas, uh, es nezinu, kā pareizi tas saucas, kur uh, nu, kaut kādas kara, kara nu, saistītas ar Ukraiņas militāru mhm. spēku, mm -hmm. kaut kādas bāzes. Jā. Viņas tika apšaudītas. Jā. Pārējie cilvēki, es saprotu, ka nu, vēl nē, nu, e, es, es nezinu tagad tā ļoti tādu situāciju tieši Odesa. Es zinu, ka, jā, ka cilvēki arī baidās, ka viņi arī ir ik pa laikam ir kaut kādos pagrabos vai, vai kaut kā tā, un, protams, ka sapērk, sapērk, sapērk pārtiku, bet, nu, es saprotu, kā baznīcas turpina funkcionēt un, un, un atbalstīt viens otru un, un tā tālāk, un es zinu, jā, ka arī tā Rumānija bija, um, ja projām ir tā uh, viena macītāja sieva, uh, Un to viņa ļoti pārdzīvoja, jo viņam ir tā baznīca jauna, viņa uzcelta jauna, un, un viņa, viņa ļoti negribēs, viņa ļoti ieguldījies tajā baznīcas celšanā. Viņa tiesība pārdzīvoja, lai, lai tā baznīca pastāvēs un paliks. Un, kas interesanti, viņa stāstīja, ka viņa redzēja sapni naktī, un Dievs viņai teica, ka viņa nepārdzīvo par baznīcu, tā tiks piepildīta ar glābtiem dvēselēm. Wow, un, un, un man liekas, tas ir tik ļoti iedrošinoši, ka arī šai laika Dievs ļoti darbojas, un patiesībā mums jāskatās uz to, ko Dievs dara, jā, un, protams, mums arī jālūdzas, lai, lai Dievs pasargā arī no nu, ienaidnieka plāniem un, un tā tālāk, bet Es domāju, Dievs ļoti, ļoti tagad darbojas. Visas Ukrainas pilsētas mums ir jālūdzas, mums pēc iespējas jāpalīdz. Kā kurš to var, bet um, jā, <laughs> jā, ir, ir arī tās, tās labas lietas. Es ticu, ka daudz cilvēki atgriežas pie Dieva un, un kā Jā, un es arī liekas, dzirdēju to, ka, ka cilvēki arī šobrīd Odessa bija bieži tā, ka tur kā, kā es dzirdēju arī no, no kristiešiem, jā, no Odesas eh, bēgļiem, ka ir bijis tā, ka daudz cilvēku, oh, jā, es gribu kristīties, bet nu, kaut kāda vasara vai kaut kā tāda. Bet šobrīd, jā, cilvēki saka, es gribu kristīties <laughs> tagad un tūlīt, un, un bez, bez, bez gaidīšanas viņi tiešām vēlas kristīties, vēlas iepazīt Dievu. Un, un, un, un, arī tādi stāsti. Jā, tas ir apbrīnojami, kā Dievs no dažādām ļaunām, grūtām situācijām spēja izvilkt labumu, un tas, ko mēs redzam, kāda saliedētība lūkšanā šobrīd ir, cik daudzi cilvēki mobilizējas lūkšanā par Ukrainu, par mieru pasaulē, un mēs varam tikai iztēloties, kāds lūkšanu spars ir tur Ukrainā. Jā, Olga? Jā, un patiesībā varbūt daudzi zina, varbūt nezina, bet ir arī tāda akcija, kas saucas Europe Praise Together. Tas nozīmē Eiropa lūdzas kopā, un tur ir vairākas konfesijas un vairāki iniciatori. Tā skaitā arī es redzēju mūsu arhibīskaps Bīņas Stankēvičs un ir, ir laiks vienoties kopīgai lūkšanai. Jūs varat arī tiem, kam ir internets, jau tie, kas vēlas arī iesaistīties šajā akcijā, saprot, nu, to, to pārsvaru, man liekas, ir inicijējis ir Johannes Hārtls, tas nu, Gebets Hāles. Jā, Augsburgas Tad, eh, ir, lūkšanu nama dibinātājs. Jā, jau vairāk, jā, jau vairāki, vairāki, vairāki tūkstoši ir pievienojušies šai akcijai. Uh, Un rītā, ja nemaldos, būs arī tiešraide no Augsburgas kopīgā lūkšana. Jo pirmā naktis, pirms vairākām dienām, arī viņa lūdzas visu nakti tieši par Ukrajinu, par Krieviju, par vairākām tēmām, kas ir saistīti ar, ar šo visu. Un tad es arī iedrošinu, arī iegūglēt, pameklēt Europe Praise Together. Un tad arī piedalīties šajā akcijā ir lūgties kopā, un, protams, tas ļoti, ļoti daudz ko maina. Jā, aicinām arī savā ikdienas lūkšanā pieminēt Ukrainu, lūgties par mieru, un arī atgādinu, ka šodien pēc pulksten 12. būs krustaceļš, un šo krustaceļa lūkšanu arī veltīsim nodomā par mieru pasaulē un par mieru Ukrainā, bet šajā brīdī laiks mūzikas pauzei. час минають дні і змінюється все навколо, та тільки Бог, Господь я ти не змінюється він ніколи, в одну хвилину може він змінити все. прости, молимо тебе, Всевишній, і від ворога нас захисти, бо без тебе ми безсилі, Господи, змінився навкруги, дай спасіння Україні, і як на сил спостерігать, якщо людей. цінності немає, І як же нам тут далі жить і нашим дітям в цій країні, якщо не вступишся, Господь, загине наша Україна, Боже Україна. тебе ми веселі, Господи, змінився навкруги, без спасіння Україні, Боже Україну збережи, Господи помилуй. без тебе ми безсилі, Господи, змінився навкруги, дай спасіння Україні. Lūk, arī vēl viena lūkšana par Ukrainu ir izskanējusi radio Marija ēterā, jo mūsu šī rīta tēma ir saistīta ar palīdzību Ukrainas bēgļiem. Sarunājos ar Olgu, kas šobrīd vēl joprojām ir Rumānijā Bukarestē, saistībā ar kristīgu misiju šīs eh, palīdzības ietvaros, un eh, mēs arī esam saņēmuši vairākas īziņas, tā ka Olga, mēs neesam gluži divatā ēterā, ā, mums arī Valentīna taču zvanīja no dobeles, tad nu vismaz četri klausītāji mums ir. Jā, redzēsim, varbūt arī kāds piektais ir, tad, eh, dārgo klausītāji, jā, ja tev ir kādas pārdomas vai apņemšanās palīdzēt bēgļiem Ukrainā, tad droši, droši iesaisties vēl dažas minūtes tavā rīcībā raksti īziņas vai vatsapziņas uz numuru 266 77 272 un, protams, piezvanīt var arī uz numuru 67 969 131 padalieties vismaz vai jūtat līdzi. Labs rīts raksta kāds klausītājs vai klausītāja. Slavēts Kristus, dzirdu, klausos, priecājos par radio Marija atbalstu un cilvēku vienotību visā pasaulē. Lai Dievs svētī, sargā un aizmaksā, lai ātrāk atbrīvo un dziedina Ukrainu, lai apgaismo Krievijas karēviem prātus, ka tie padotos pārējot Ukraiņu pusē vienotībai garā, patiesībā un mīlestībā. Lai Dievs sūta svēto, svētā gara gaismu, apgaismību Krievu tautā, turpināsim lūgties par notiekošo, neatslāpsim lūgties, slavēt, pielūgt trīsvienīgo Dievu. Dievs ir labs, un visas uzvaras pieder Dievam. Aleluja! Jā, paldies, slava Dievam, paldies par šiem iedvesmojošajiem vārdiem, par šo lūkšanu. Un vēl kāda īziņa arī Paldies Olgai par atsaucību mūsu kopējā problēmas risināšanā. Paldies par ziņām, jo grūti lūgt nezinot, vai ir kādi redzami augļi, kāds raksta. Kā tur ir ar tiem lūkšanas augļiem, vai esi kaut ko dzirdējusi? Noteikti ir lūkšana augļi, un, un es arī sarakstījos ar vienu meiteni no Kijavas. Viņas, viņa arī lūdz pēc lūkšanas, bet viņa arī saka, ka viņa ka viņi jūt, viņi jūt dieva roku, viņi jūt dieva klātbūtni. Un ir, ir arī Ukraiņas karavīri, kas, eh, ka, kuri ir bijuši ateisti, bet kuri pieņem, kuri notic Jēzum Kristam. Un, un arī bija šis situācijas, arī Ukraiņu karavīri eh, liecina, es nevaru atsaukties baigi uz kaut, kādam, uz kaut kādiem avotiem atkal tas ir. Uh, Es dzirdēju to no cilvēkiem, ka nu, ir bijuši gadījumi, kad eh, tie karavīri redz, ka par, um, par tiem, kas mēģina okupēt, jā, ka par viņiem krīt kaut kādas dieva bailes, viņi nobīstas, viņi pamet savas mašīnas, tankus un aizbēg prom un atstājot pārtiku, ieročus, ūdeni, nu, ka, ka dievs iejaucas un, un ir, ir, ir ļoti svarīgi, protams, zināt, jā, to. Mm, tas liecinas un iedrošināties no tā, bet, bet cilvēki jāliecina, ka viņi jūt to dieva spēku. Un, un kā tā meitene no nu, Kyivas arī teica, ka viņi var jūst dievu, dieva klātbūtni, dieva roku pārdabiski par viņiem. Tas ir tās, tās galvenais. Jā ir pienācis laiks arī raidījumam pielikt punktu, un es domāju, ka mēs raidījumam šoreiz varam pielikt punktu arī, ja jau par lūkšanu esam runājuši ar īsu aizlūkšanu par šo situāciju, tad mēs viens otru varam lūkšanā papildināt. Bet eh, klausītājiem pirms šīs lūkšanas atgādinu, ka studijā biju es Māris Veliks un attālināti sazinājos ar Olgu Dadeku, kura šobrīd mūs eh, uzrunā ēterā no Rumānijas, no Bukarestes, palīdzot bēgļiem. Jā, un eh, tikko, tikko, tikko arī Sandra uzrakstīja uz studiju, uh, Es lūdzos par Ukrainu katru dienu un gavēju par kara beigšanos un Krievijas, Ukrainas un visas pasaules valstu vadītājiem. Paldies, Sandra, tas tiešām ir uzrunājoši. Jā, patiešām mēs varam būt radikāli savā lūkšanā un arī gavēt, arī izmantot šo laiku, kas ir lielais gavēnis, bet nākam Dieva priekšā, Dieva tēva un dēla un svētā gara vārdā. Āmen. Kungs Jēzu, tu esi miera karalis, un mēs tevi ieaicinām šajā smagajā situācijā Ukrainā. Mēs lūdzam, lai tu nāc un lai tu esi tas, kurš, kurš eh, arī virzi vēstures gaitu, vēstures notikumus. Mēs ticam, ka tā nav tava griba, lai cilvēki ciestu, lai notiktu šie slaktiņi, lai abās pusēs cilvēki ietu bojā. Un, eh, kungs, mēs lūdzam tāpēc, lai, lai tu maini šo situāciju radikāli. Mēs lūdzam un mēs ticam, ka kādā brīdī šai netaisnībai ir jābeidzas. Un mēs lūdzam, lai arī caur šo situāciju nāk spēcīga atmoda gan Ukrainā, gan Krievijā, gan visā pasaulē. Jā, kungs, tiesa, um, es lūdzu svēti Ukrainu Svēta katru pilsētiņu, katru iedzīvotāju, kungs Dievs. Mēs lūdzamies, lai Tu svēti ar savu spēku, ar savu mieru. Kungs Dievs, lai Tava roka ir pār Ukrainu. Kungs Dievs, ka Tu pārdabiski stiprini, ka Tu dziedini brūces. Kungs Dievs, arī ieliekam Tavas rokas arī Krievi un, kungs Dievs, visi, visus tos, kas cieš, kungs Dievs Tiešām atbrīvo, atbrīvo kungs Dievs no kāda, kāda ļauna gara važam, Dievs arī Krieviju, šīs divas valstis, un ziedini un palīdzi, uh, palīdzi ceļu uz izlīkšanu, kungs Dievs, ceļu uz mieru, Jēzus Kristus vārda, to es lūdzu.